kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kubainisha fadhila zake jambo la da'wa ni jambo kama tulivyolizungumza kuwaita watu walinda watu kisha nawe mwenyewe ukatekeleza hayo watakiwa kuyafanya هيا كما يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله سبحانه وتعالى في آية هي أنا أنت يسمى ومن أحسن قولا ناي أمباي من قول زوري من أيضا زوري ممن دعا إلى الله kuliko yule ambaye analingania watu Allah subhanahu wa ta'ala alingania tauhidi itikadi sahihi alingania yale ambayo alingania mtume sallallahu alaihi wasallam kisha Allah kasema waamila saliha na akafanya matendo mazuri yale ambayo anayalingania kisha akafanya matendo mazuri faqala innani minal muslimin na kisha akasema hakika mimi katika Waislamu kwa hiyo hakuna ambaye atakuwa nzuri zaidi ya haya kwa sababu katika jambo la da'wa watu watu katika giza waita katika tauhidi walekeza nini wakifanya katika dunia yao na katika akhera yao watengeneze maisha yao ya baadaye baada ya kuondoka hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza haya hamna ambaye atamfanya kazi hii kisha akayafanyia kazi yale ambayo anayalingania bali Allah subhanahu wa ta'ala hili na hii ndiyo dini na huu ndio mwongozo na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam jambo la da'wa ndio sharaf kwa mtu atakisimama katika jambo hili kisha akawa ameyatekeleza hayo au akayafuata anayolingania ba Allah subhanahu wa ta'ala tuambia wa man ahsan dinan mimma aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba millata ibrahima hanifa wattaba millata wattaba millata ibrahima hanifa watakhadha Allahu Ibrahima khalila kwa hiyo bado Allah subhanahu wa ni nani yani hakuna ambaye atakuwa ni mbora kuliko huyo ambaye akaa wama ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa huwa muhsin kwa maana akawa anayafanya yale ambayo amrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha akafata mila ya Ibrahim kwa jambo hili ambalo twalizungumza sala ambayo tunayo kila moja kwa nafasi yake atakuja kuangalia na mhusu vipi sababu dawa yahitaji na anatofautiana katika sehemu na mazingira watu waliko kwa hiyo haya ndiyo ambayo tazungumza katika jambo hili la kwanza na jambo la kwanza ametaja rahimahullahu ta'ala hukum da'watu ila Allah azza wa jalla hukum ya kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala adillatu ala ujubi ad-da'wa na tuangalia dalili juu ya wajibu wa da'wa anasema rahimahullahu ta'ala amma hukmuha faqad dallat liadillati alkitabi wa sunnah ala ujubi ad-da'wati ila Allah azza wa jalla wa annaha min al-fara'id والتي في ذلك كثيره asema ama hukumu, ama hukumu yake zimeonyesha dalili katika kitabu cha Allah na, na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya wajibu wa kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wa annaha na kwamba jambo hili minal ni katika mambo ya faradhi na dalili juu ya jambo hili ni nyingi minha qawluhu subhanahu wa ta'ala katika dalili hizo za kuonyesha umuhimu wa jambo hili yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waltakum minkum ummatun yad'una ila ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muhtadun wa minha qawluhu jalla wa 'ala ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومنها قوله عز وجل وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين وهي كتك آية أو كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى كنشا umuhimu na وجمهيم كما ألف hili رحمه الله تعالى kwamba hukum juu ya jambo hili ili kwenye kitabu katika sunna juu ya wajibu wa kulingania katika dihi au kulingania kwa Allah anasema ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala walitakun minkum ummat na lipatikane liwepo katika ninyi kundi kundi hili ambalo yad'una ila alkhairi wanalingania katika khairi wayamuruna bilma'ruf na wanamrisha mema hauna 'anil munkar na wanakataza mambo ya munkar Allah kasema wa ulaika humul muflihun na hao ndio wenye kufaulu Angalia katika aya hii lazima katika sehemu wapatikane watu ambao watafanya kazi hii lakini sio kundi tu kundi liwe katika misingi ambayo ni sahihi sababu jambo la da'wa ni wadhifa nafasi ya mitume alihi wassalatu wassalam na tukizungumza kwa mitume kwa maana wao walikuwa napata wahai kutoka kwa Allah wanayofanya mambo baada ya kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala pendekezwa namna ya kuyafikisha wewe kumbe jambo hili si la mtu kuendea tu linahitaji maarifa na ujuzi juu ya yale ambayo unalingania na yale ambayo unayataza ujue ubaya wa hicho ambacho ni kibaya unachotaza na uzuri wa yale ambayo wayamrisha sababu haiwezi ikawa da'wa illa bililmi walamal wasabr haiwi da'wa isipokuwa kwa haya mambo niliyataja la yakunu da'wa haiwi da'wa illa bililmi isipokuwa kwa elimu amal na kufanyia kazi wasabr na subira kwa haya niko muhimu wewe katika dawa jambo la kwanza ambalo nimetangulia ni elimu elimu ya kile ambacho unakilingania alafu vile vile kazi hicho ambacho unakiamrisha kama sala basi unakuwa ufahamu sala na isala vingine hicho unachokifanya na dawa yahitaji subira vile kuwalingania watu hiyo dawa haiwezi ikawa dawa isipokuwa kwa haya ayo nimeyataja elimu al-amal na subira hiyo kundi hili liwe na sifa hizo ikikana sifa moja katika hizo ima mtu akawa na elimu alafu akawa hafanyi kazi ndio ile atamuruna silbiri wa anfusakum au lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma taf'alun wa hiyo hili lipatikane walitakun minkum ummat yad'una ila alkhairi katika khairi ambayo wanalingania walingania tauhid na kuwakataza watu kunako jambo shirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kheri kubwa ni tauhidi na haya ni ushahidi kwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal al-Yaman kwenda Yaman kina Abu Musa na wengineo wewe akamwambia muadhi hakika wewe unaenda kwa watu hawa watu ni watu wa kitabu jambo la kwanza ambalo watalingania wao aiwahidullah wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi alkhair tauhidi bali yeye mtume sallallahu alayhi wasallam jambo kubwa ambalo asimama katika mji wa maka kabla ya kufaradhishwa sala hii na mengineyo alikuwa akilingania tauhidi hili ni hii kama alivyotaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akieleza katika dawa yake mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kheri isipokuwa ameonyesha mama wake mtume sallallahu alaihi wasallam na hakuna shari isipokuwa kautahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kheri ambaye amebainisha ameonyesha katika umma wake ni tauhid na shari ambayo amehadharisha mtume sallallahu alaihi wasallama ni shiriki kwa hiyo watu waamrishwe tauhidi wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala ipatikane atasfia kabla ya akabia atasfia wasafishe watu katika itikadi mbovu za kuabudu masanamu za kuomba mizimu za kuomba miti za kuwaomba waliopita kisha atarbia wayamuruna bil ma'rufi uanze sasa kuwakataza kuamrisha mema baada ya kukubali kumwabudu Allah kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala uamrishe sasa fanyeni hiki hiki hakikani msali mfunge mtoe zaka ije mfanye hisani mfanye kadha almaruf wanhauna anil munkar wakataze kumshirikisha Allah maasiya kuwauzi wazazi wawili ndio almaruf eh. na wakataze kunako jambo la munkar kwa hiyo ndio dawa hilo kundi ambalo lafanya kazi hii liwe na sifa hii ambayo tumeitaja lijue na lijipange na tawhidi si kundi la washirikina ah, watu wamesimama katika shiriki lakini hawa wezi kwambia kwamba mimi sio kazi yangu mimi naamrisha mema tu haitokuwa dawa sawa sawa dawa lazima ijengeke kwa mikundi, ma, ma, kwa misingi hii ndio makundi la jamaa tabligh watumia aya hii sana kwamba walitaka minkum ummat ni wanakuambia kuna kundi limetoka limeenda hivi kuna kundi la siku 40 kila siku tatu wewe wakutana na hawa bwana asubuhi au dhuhuri ukiongozana nayo basi jioni na wewe utasema msikitini utaanza sisi au baada ya kalima baada ya dua na dhikiri kutakuwa na nini na ukumbusho au na dawa au kutakuwa na neno ambayo tutasemwa kwa hiyo kutakuwa na maneno ambayo yatazungumzwa au utakuwa na neno la nini la dini dini kamili kupata maelekezo yake na fundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam wewe utakuwa tayari utakuwa tayari inshallah amin eh huyu asubuhi alikuwa mvuta bangi ameokotwa njiani leo atakuja kutusomea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wakwambia balighu anni walau aya na dalili wanazo sasa lakini angalia kundi hili misingi yao ikizungumzwa ni kweli juhudi ni kubwa watoa lakini je misingi waliokuwa nayo ni misingi sahihi au ndio hii kufuata dini kamili peke yake kwa hiyo hawakwambii shiriki wala hawezi wakazungumzia bid'a wala hawezi akazungumzia kwamba watu fulani wa itikadi kama hii ni itikadi mbovu wakwambia sisi atakundi watakusanya limadamu kwamba mtu akatasema la ilaha illa Allah basi ni wao dawa hii haikuwa hivi dawa ni misingi yake na yale ambayo yatakiwa kubainisha bainishwa kwamba ni shiriki hii ni bid'a uh, hii ni kadha wewe lipatikane kundi hilo lenye kujua khairi hiyo Allah kasema wayamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuonyesha kwamba da'wa haisimami tu peke yake katika kuamrisha mema wewe ukiamrisha mema kuna jambo litafanyika baada utalikataza ndio kazi ya da'wa ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu kitaja maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bil lisanihi wa illam yastati' fa bil qalbihi wa dhalika adhaf liman wa jambo la kuondosha munkar ndio moja katika mswaya hii kauli hii ya Allah katika kundi hili ambalo litapatikana watakaofanya kazi hiyo Allah kasema waulaika humul muflihun hao ndio wenye kufaulu hiyo ni aya katika aya ambazo zaonyesha jambo hili wa minha qauluhu jalla wa ala na katika hizo aya ushahidi wa hayo kwenye kitabu cha Allah ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika nikadia waite watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala bil hikma kwa hikma wal mau'izati al hasana na mau'idha ambayo ni mazuri hekima tumie hekima katika hayo tumie maneno ambayo ni mazuri sio kuwafukuza vile vile usiwe ni mwenye kuwafukuza watu uelekeze kwa njia nzuri kwa yale uliokuwa nayo kwa maana hekima hapa kwa maana kuweka kitu mahala pake sio hekima usiwambie jambo hili utakuja kuambia mwakani au baada muda fulani tumia njia na usulubu mzuri wa kuelekeza au wa kukataza jambo ambalo lachukiza jambo ambalo amelihamisha Allah subhanahu wa ta'ala tumia usulubu ambazo ambao ni mzuri usulubu wa kuweza kuwalea na kuelekeza watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuogopa au bila kuacha kitu ambacho kuna haja ya kuambiwa watu waambiwe lakini tumia hikma na mauidha mazuri wajadilhum billati hiya ahsan ujadiliana nayo kwa yale ambayo ni mazuri ومنها قوله تعالى ادعوا إلى ربك wala takunanna min mushrikin aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema nalingania waite watu katika njia ya Allah wala usiwe katika washirikina usiwe katika wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili hatuwezi au huwezi kulifanya hivi hivi lazima kuna vitu yatakikana nayo itibau rasul صلى الله عليه وسلم هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم دعاة الله wale wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam hao ni kwa Allah kwa maana da'wa ifanywe kwa misingi sahihi kwa kwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kama alipotaja Allah atamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الله تعالى أنا منبي يمتمي صلى الله عليه وسلم سيف ومبي هذه سبيلي هي هي أيام جاء أمبايو أدعو نلنغنيا قوايو إلى الله قو الله ala basira ala basira kweli ujue kile ambacho unakilingania wanasema elimu kwa maana mtu akijue na kifahamu kile ambacho anakilingia kwamba hii ni halali wajua halali hii kweli ni halali hii ni haramu wafahamu kwamba ni haramu na itikadi haramu kwa sababu shahidi huu na huu hicho anachokikataza namrisha sala namlisha sala kwa sababu ni elimu ya sala kwamba ni wajibu na atakikana kila mtu asalisha kadha wa hiyo ala basira akasema ana mimi wa matani wa hiyo wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam humu du'a Allah hao ndio walinganiaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala fabayyana subhanahu anna atibaa rasul صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصائر anasema anisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akabinisha subhanahu wa ta'ala kwamba anna atibaa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ya kwamba wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam wale ambao wamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam humud duatu ila Allah wao ndio walinganiaji Allah subhanahu wa ta'ala wa hum ahlul basair na wao ndio watu wenye uoni kwa maana watu ambao ni elimu juu ya yale wanayoyalingania walwajibu kama huwa maalum huwa tibauhu wasair على منhajihi alayhi salatu wassalam kwamba na wajibu kama inavyofahamika inapojulikana kwamba wajibu nao ni kumfuatia mtume sallallahu alayhi wasallam huo ndio wajibu kwamba kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam bali wasair na kupita kwa maana kwenda katika menhaji katika njia yake juu yake sala na salamu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira anasema laqad kana lakum hakika mnacho kwenu ninyi fi rasulillah kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam uswatun hasana kigizo jema qala al-alamat Faisal al-Mubarak rahimahullahu ta'ala uswatun hasana kwa maana kudwa kigizo chema kwa mtume sallallahu alayhi wasallama uswatun hasana au uswatun fi aqwalihi wa af'ali wa ahwalihi kwa maana kiigizo chema kwa mtume sallallahu alayhi wasallama uswatun kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam fi aqwalihi katika maneno yake wa af'alihi na katika vitendo vyake wa ahwalihi na hali zake zote Mtume sallallahu alayhi wasallam hii ndio maana ya uswatun hasana unachokisema je wakichukua wapi amekielekeza akakifundisha akakisema mtume sallallahu alaihi wasallam hichi unachokitamka je ndivyo alivyokitamka mtume sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi je hicho anachokifanya kakifanya mtume sallallahu alaihi wasallam na katika hali zake zote za kutaamul kuamiliana na watu kuamiliana na wanaolingania vile alivyokuwa kifanya mtume sallallahu alaihi wasallam huko ndio maana ya uswatun hasana bali maneno haya ameyasema vile Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akifasiri kauli hii laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan ay fi aqwalihi wa faalihi wa ahwalihi rahimahumullah ta'ala lakin liman asema liman kana yarju Allah kwa yule ambaye mtarajia Allah subhanahu wa ta'ala atarajia kwa siku mtakutana Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala liman kana yarju Allah wal yawmal akhar na siku ya mwisho kisha akamkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala huyo mpaka hapo tunaona kwamba jambo la da'wa ni jambo ambalo si la mtu kujitungia mitaenda hivi mimi nitafanya kadha mimi nitaenda kwa mfumo huu la mfumo huu ambao naenda nao ndiyo mfumo ambao alikuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam hivi ninavyolingania na kuita watu katika dini hii ya Allah ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu jambo la dawa ni ndio kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wewe lazima umwige yale aliyokutana naye je alifanya vipi mtume sallallahu alaihi wasallam kero ambazo amekutana nazo na maudhi alifanyaje mtume sallallahu alaihi wasallam utakapoenda kwa sulubu ambao sio ule alioelekeza na kufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam utafeli sababu umeacha njia aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hii ndiyo hali ya da'wa mata takunu da'watu faradhu kifaya lini inakuwa da'wa ni faradhu kifaya faradhu kifaya ni faradhi gani kwamba asema mata takunu da'wa faradhu kifaya lini inakuwa da'wa ni faradhu kifaya kwa wale ambao wakisimama faradhu kifaya kwamba ni wale ni jambo ambalo wakisimama baadhi ya watu saqata al-ithmu 'anil baqin wao kinyume chake kama hawatapatikana basi wanapata madhambi kwa hiyo ndio maana ikaitwa faradhi ikaongezewa kifaya lini inakuwa da'wa ni faradhi kifaya kwa taarifu hii kwani kile ambacho eh, wakisema baadhi watu chatosheleza kwa baadhi sasa na hili jambo hili watu walivyosikia hivi tembea kuona kwamba watu wamefanya baadhi ah tosha ni faradhi kifaya lakini je wewe utarujia hautaki malipo katika faradhi kifaya mfano swala ni faradhi kifaya na yale yote ambayo yanamhusu kufanya ni faradhi kifaya lakini ujira wapatikana kwa kufanya kimoja katika hayo ngalia mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kwamba imezungumzwa kwamba ni faradhi kifaya angalia mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungumza fadla na ujira mkubwa katika jambo hili semaje sallallahu alaihi wasallam mwenye kusalia jeneza lahu qirat ana qirat akisalia jeneza ana qirat na mwenye kusalia jeneza kama akazika ana qirat ngapi qiraqan ana qirat bi masahaba radiyallahu ta'ala anhu wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam nini qira'atu ya mtume wa Allah au hizo qira'atu mbili nini mtume wa Allah mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni mfano wa jabali al ni mfano wa milia miwili mikubwa au akapigia ni mfano mlima Uhud kwa maana ana fungu kubwa katika malipo sasa wewe hauendi haushiriki kwamba tosheleza bwana faradhi kifani kubwa kama hiki sababu haya ameyataja na akayazungumza mtume sallallahu alaihi wasallam atakayafanya haya mpaka kamaliza kazi ameoka na fungu kubwa katika thawabu wao umelala nyumbani kwako akasema ni kifaya watu hawafanyi sasa hivi kwa sababu ya kupata hizi thawabu pata kwa sababu wataangaliwa vibaya hii ni ibada wefanya kwa kutarajia thawabu mfano katika na mengineyo mengi naam wasarah وصرح العلماء أن دعوة إلى الله عز وجل فايا ومتاجا كوازي كوني وأنبا دعوة كلنغانيا واتو كتك انجيا يا الله فرض كفايا في هذا نتاجا مع رضو كفايا ينسيما بنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها دعاته فإن كل قطر قطر وكل إقليم يحتاج إلى دعوة وإلى النشاط فيها فهي فرض كفاية إذا قام بها من سقط عن الباقين ذلك الواجب ليا سيما wameweka wazi wanachuoni juu ya jambo hili la da'wa kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni faradhu kifaya kwa munasaba wa sehemu au jibu kwa sababu hii ilamu hii kama alivyotaja hapa ni sehemu nasema qismu min aqsamul ardi ila al-aqtar allati katika sehemu ambazo ambayo sehemu hiyo yaqumu fiha duati wewe inakuwa faradhu kifaya kwa munasaba ila al-aqtar katika sehemu allati sehemu ambayo yaqumu fiha duati sehemu ambayo wanapatikana walinganiaji kwa hiyo inakuwa faradhu kifaya katika sehemu eh, wanapokuwa yapatikana wapo wasimamizi walinganizi wa dawa sehemu hiyo wao kienda kwako ni faradhi kifaya fa inna kulla qatru wa kullu li yahtaju ila dawat ila nashati fiha kila sehemu nasema iqalib ni qism min aqsamul ardh ikigawanywa katika sehemu ya ardhi au mantiqatun min manatiqil ardhi au sehemu katika sehemu za ardhi ismu ardhi ambayo yahtasu bimumaizati muayyana siyasiyatin au tabiiyan au manafia ni kigawanyo katika ardhi hii kadini ni sehemu katika sehemu za ardhi au sehemu ya ardhi ambayo inakuwa ni haswa kwa kuainishwa mipaka yake kisiasa au kwa tabia hiyo inakuwa ni nini elimu hitaji dawa mfano kijiji kwenu matuku eh, hakuna dawa wewe kwako inakuwa ni nini wakati huo ni faradhu aini wao wakiwepo watu ambao wanasimamia kwa kunakuwa ni nini faradhu aini hiyo ni sehemu katika sehemu ya ardhi hiyo sehemu hii mpaka hii sehemu hii kijiji hiki hakuna mlinganiaji ambao analingania da'at salafia mathalan sasa wewe sehemu hiyo wewe kwako ni faradhu aini wapo kuna mashekhe maduati walimu na kadha sehemu hiyo ambao wanalingania da'at salafia dawa ya ahlus sunna wal jamaa wewe kwako wakati huo inakuwa ni faradhi kifaya eh wale kwao inakuwa nini kwako unaweza kusema kwamba ni faradhi kifaya kwa sababu wapo watu ni faradhi kifaya kama hakuna ni faradhi aini meleka tofauti yake anasema kwamba hii ni faradhi kusema faradhi kifaya maana yake ni nini mata takunu da'watu wajibatu ala almujtami tawajua wengine sema mata eh, maana faradhu kifaya kimetaja anasema fahia faradhu kifaya idha qama biha may yakfi saqata anil baqina dhalika alwajibu wajibu huo unaporomoka kwa wengine saqata unaporomoka anil baqin kwa wale watakao bakia huo unaondoka inakuwa wale ambao watosheleza wewe wende usiende sawa lakini akuwa nini kwako wasaratu da'wat saratu da'watu fi haqqil baqin sunnata muakkada dalia bado haujawachwa unabaki sasa wajibu kwa waliobakia ni sunna ambayo yenye kukokotezwa sunna yenye kutiwa mkazo wa amalan salihan jalida na ni amali ambayo ni nzuri amali nzuri amali njema matendo mazuri ambayo yapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio inabakia kwako sasa mpaka lipatikane hilo kundi wapatikane ambao wanatosheleza kusimamia dawa sehemu liko wewe ukibakia sehemu ukakaa haufanyi da'wa jua utapata madhambi jambo likifanyika na wewe upo na wala hakuna wakusimamia hakuna wakukataza wala kuamrisha mema sehemu hiyo na wewe unauoni una sifa ambazo tumezitaja eh? basi unapata madhambi wote ambao mpo sehemu hiyo kwa maana kataja inakuwa faradhu ya inakuwa wakati huo baada ya kupatikana hawa huo wajibu kaondoka wasaratu da'watu fi haqqi al-baqina sunnatu muakkada wa amala salihan jalila kwa hiyo hiyo ndiyo hali ambayo au ndio maelezo kutokana zile aya ambazo tumezungumza kuhusiana jambo la dawa inakuwa ni sunna muakada kwa wale watakabakia na inakuwa ni katika matendo mazuri ambayo yapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo anasema ni wakati gani inakuwa da'wa ni wajibu ala jamii mata takun ad-da'watu wajibatun ala al-jamii ni lini da'wa inakuwa ni wajibu kwa watu wote kila mtu lini inakuwa kwake ni da'wa ni wajibu wa idha lam yaqum ahlul qilin أو أهل القطر المعين بدعوة على تمام صار الإثم عاما وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بدعوة حسب طاقته وإمكانه وأما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء العمورة تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطريق الممكنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك ورؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل وإذا لم يقم أهل الإقليم كما hawatapatikana وات wa sehemu sehemu ambayo tunahitaji هيلو hilo وقوات هوا جسمام وات, وات au watu katika mtaa au e, kijiji maalum sehemu maalum sasa tumesema qilim ni qita e, au qismi na qisami al-ardhi au mantiqatu min manatiq al-ardhi hajapatikana watu ambao watasimamia bid'awatu ala tamam da'wa kwa kamilifu kwa hiyo maasi yanafanyika watu wamshirikisha Allah bid'a zaenea hakuna watu ambao watakemea hakuna watu maalumu ambao wamejitosa katika kufanya jambo hili swara lithmi ama madhambi yanayoenea wote ambao wapo hawakatazi mema wala hamwishi mema watu wanaishi tu kama wanyama hawa kama vile hawana mwongozo hakuna wa kuwakataza wala wa kuambia hapo ndiko akasema sasa eh madhambi yanawenea wote na inakuwa sasa ikawa wasara alwajibu ala aljamii na unakuwa wajibu kwa watu wote wakati huo kila mmoja kwake ni wajibu kwa hali na kwa nafasi ya kile anachokifahamu wakati huo inakuwa kwake ni wajibu kwa jambo hilo kwa hiyo وعلى كل إنسان أن يقوم بدعوة na juu ya kila mtu kusimama katika da'wa has, hasab taqatihi wa imkanihi kiasi cha uwezo wake anavyoweza na inavyowezekanika kwake afanye hivyo kwa kadri ya uwezo na kadri inavyowezekana kwa maana kila mtu atoe juhudi kutokana na kile ambacho naweza kukataza hichi ambacho anaona kwamba hakifai aweze kusimama kwa wakati wake bali hili jambo asema ama binadhara ila umumi biladi ama kwa mtizamo kwa miji yote falwajibu ni wajibu kila mji kwamba ni wajibu upatikane wapi katika miji wapatikane watu ambao walingania da'wa na lipatikane ayuje lipatikane wa, wa ayuje yujida lipatikane taifatun muntasibatu kundi ambalo ni maalum kundi lenye kusimama kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo yote na kwa nguvu zote likifikisha tubaligh risalati llah fikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ala fi arja'il alma'mura kwa maana katika sehemu zote ambazo zahitajika dawa ambazo unaweza ukafikisha ujumbe sehemu hizo lipatikane kundi ambalo tuballigh risalatillah linafikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala watubayin amrullah ya azza wa jalla na kubainisha amri ya Allah aliye juu Allah subhanahu wa ta'ala bituruqi almumkina turuq almumkina kama alipotaja Sheikh Abdullah al-Bukhari asema almumkina ai ash-shar'iyya jia za kisheria sio zinazowezekana tu inawezekana ukafika lakini ukawa sio njia za kisheria kwa hiyo Sheikh Abdullah ibn Buhari akasema bituruqi almumkina ai aturuq ash-shar'iyya njia ambazo ni za kisheria sio kwenda tu kwa sababu asema fa inna rasula sallallahu alayhi wasallam hakika mtume wa Allah juu yake sala na salam qad ba'atha du'at alituma walinganizi wa du'at alituma mtume sallallahu alaihi wasallam watu kwenda kufanya da'wa akawaelekeza watu endeni sehemu fulani nitoja tumetaja mwanzo mfano Abu Musa al shaari eh kina nani Muadhi kina man Musa ibn Umair watumwa wakafanya na wengineo bali sio hivyo tu mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma watu waarisala alkutuba ila nnas akatuma barua kwenda kwa watu wa ila almuluk na kwa wafalume wa ruasaa na vile vile viongozi mbalimbali wadaahum ila allah azza wa jalla akiwaita na kuwalingania kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala huyo mtume aliweza kuandika barua wakina nani Eh, au qis lakini eh, na wengineo kaandikia barua Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaita katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ya risala andikie barua mtu kwamba kuwa kadha kadha e, eh, silim barua yatoka kwa nani ni Muhammad bin Abdullah ila Qawqis au ila Hirakli na wengineo katika aliwaandikia barua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo mtume alituma walinganiaji baada ya kuwa amesha wasomesha wakajua nendeni mkafanye kadha nendeni mkafanye hivi na wale waliokuja wakajifunza kisha akambia nendeni mkawajie watu haya haya haya akaelekeza sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hili ni jambo ambalo halijaisha maadamu dunia haijaisha jambo la dawa linakuwa ni wajibu kutokana na mazingira na hali ambayo inakuwa asema mtume sallallahu alayhi wasallama arisala alkutuba ila nnas wa ila almuluk kwa maana mpaka watu baki mtume alikuwa anatuma wajumbe anatuma barua kwa wafalume na viongozi mbalimbali e, akiwalingania wao ila alislam katika uislamu wa fi waqtina liyaum قد يسر الله عز وجل أمر دعوة أكثر بطرق لم تستحصل لمن قبلنا فأمور دعوة اليوم متيسر أكثر من طرق كثيرة وإقامات الحجة على الناس ليوم ممكنة بطرق متنوعة عن طريق الإذاعي إذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريق صحافة ومن طريق شتى أنا سيما رحمه الله تعالى katika وكاتي tulioko sisi وفي وقتنا waqtina وكاتي هو huu liyaumi ambao Allah subhanahu wa ta'ala qad yassara Allah azza wa jalla amra da'wa akthar Allah subhanahu wa ta'ala amefanya wepesi jambo la da'wa zaidi kwa njia nyingi kwa jambo la daa katika zama zetu hizi limekuwa ni jepesi zaidi kuliko ilivyokuwa kipindi cha waliokuwa kabla yetu kama alipotaja hapa rahimahullahu ta'ala kwamba jambo limekuwa jepesi kuliko zama zile inawezekana wepesi ulikuwepo lakini njia zilikuwa ni ngumu za kufika watu walikuwa nasafiri sana kwa miguu watu nasafiri kwa punda kwa ngamia kwa farasi wasafiri miezi miwili mwezi mmoja lakini leo masaa kadhaa mtu katika sehemu fulani jambo liko jepesi bali mtu anaweza kufanya dawa akakaa sehemu kazungumza akaandika makala viperushi bado wepesi upo vitendia kazi viko vingi hizo zote ni wasaili za dawa ambao ni wepesi njia za audio na mfano kama hayo anasema hili lilikuwa ni jepesi zaidi kwa njia nyingi bituruki lam tahsin ambazo zijatokea liman qablana kwa wale waliokuwa kabla yetu hizi njia kwao hazikuwa kwa jambo mambo ya da'wa sasa hivi yamekuwa ni mepesi zaidi kama alivyosema hapa rahimahullahu ta'ala min turuqi kathira kwa njia nyingi wa iqamatul hujja na kusimamisha hoja ala nasi leo siku hizi mumkina linawezekana jambo hili bituruqi mutanawwi'a eh, kwa njia tofauti tofauti inawezekana kwa njia mutanawia min wasaili daa katika wasaili za daa akasema an tariqi idhaa kwa njia ya idhaa njia ya redio fikisha ujumbe na redio hizi sau zipo natakikana kwamba mtu aangalie za wapi kwa hiyo zote hizi ametaja Sheikh rahimahullah ni njia za kufikisha da'wa, lakini naweza nikasema kwa mazingira yetu inawezekana kwamba tukaikosa redio gani ambayo utasikiliza ifikisha da'wa salafia, inawezekana ukaikosa, lakini anazungumzia biumumu kwa mazingira mbalimbali jambo hili lawezekana wa an tariqi talfazah na kwa njia vile vile ya televisheni ambaye kasema nani katika njia ya kufikisha da'wa wa an tariqi sahafa kwa njia ya magazeti kwa maana ukaandika na watu wakapata ujumbe kwa maana magazeti viperushi ukaandika jumbe zikasambazwa ukaandika viperushi rasaili mbalimbali makala kwa lugha zote mbili lakini usahafa kwa maana hizo makala ukaandika juu ya jambo fulani unapofika mfano jambo la sala utasali vipi ukaandika situra inakuwa vipi ukaandika ferushi ukasambaza hizi zote njia ambazo zawezekana kufikisha dawa katika zama zetu bali akasema wamemturukisha tala katika njia tofauti tofauti ambazo mtu anaweza akafikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili asema an tariqi talfasat asema Sheikh Abdullah al-Bukhari asema laisa dhuhuri sio kudhihiri kwenye televisheni na kusudia hivyo nasema laisa adhuhuri sio kudhihiri kwamba kachukua watu na hivyo walivyotaja hapa kwamba na visha inawezekana ikazungumza si lazima ukafanyaje ukadhihiri ndio kaangalie kwa macho akaweka hata mkata tambii kwamba walaisa laisa dhuhuri televisa kwa maana inawezekana ikawepo sehemu watu wakasikiliza na ujumbe ukafika فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة لائم ولا يحاب في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك anasema ni واجب فالواجب على اهل العلم ni ووالي kwa wale wenye ya Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia maarifa katika elimu ni wajibu kwao wal imani na imani ni wajibu kwa juu ya ahli ilmi na wenye imani na vile vile kwa makhalifa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maana wale ambao wamechukua kile alichokuwa nacho mtume sallallahu alayhi wasallam wamechukua elimu ambayo nitasema kwamba ni mirathi wanaorithiwa analorithiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kusimama katika jambo hili bihadha ay yaqumu bihadha alwajibi wasimame kwa wajibu huu na vile vile waweze kujitolea yatakatafu fihi wasimame juu jambo hili na kulitolea katika jambo hili وأن يبلغ رسالات الله إلى عباد الله نوافكيش وجنب الله فواجع الله سبحانه وتعالى وفكيش وجنب الله فواجع الله سبحانه وتعالى ولا يخشوا في الله ولا سوقفك الله لومة لا إلا وما زميلك لوم دعوة yahitaji mara nyingine ujasiri bila kuangalia watu watasemaje lawama watalaumu vipi watu sihofie kwa maana kile ambacho unakifikisha ni haki unakifikisha wakifahamu wajua uzito wake na umuhimu wake wewe tumia njia nzuri njia ambayo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala njia ambayo amelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tulipotaja mwanzo katika ayat zikieleza muhimu wa jambo hili na namna ya kuweza kufikisha tumia kama alipotaja Allah da'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idhatul hasan wajadilhum billati hiya ahsan au na ayati zinginezo waman ahsan qawla mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin tumia njia nzuri bila kuogopa tafanyaje kwa hiyo kinachotakikana usiogope lawama za wenye kulaumu na watu mara nyingi hupenda kulaumu yani hupongezi ulipopatia utalaumiwa kwa hiyo na dawa usiogope haya ndiyo kazi ambayo natakiwa ifanye wala yuhabu fi dhalika kabira wala sitishike katika hilo mkubwa au mdogo kwa maana asili sababu ya kumwogopesha au kumtisha katika dawa yake au asimtukuze katika hilo mkubwa au mdogo kwa maana alinganie wote wala ghaniyan wala faqira wala tajiri wala mdogo bal yuballighuna amrullahi ila ibadillahi kama anzala Allahu afikishe au afikishe jambo la Allah juu ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoamrisha alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala wa kama shara Allah na kama alivyoweka sheria Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo inaonyesha kwamba dawa hii huwezi ukafanya kwa kuogopa watu fulani kwamba huu tajira ikosea nikimwambia itakuwaje hapana usijague katika dawa wala usimwone huyu sababu labda yuko kadha wala huyu ni fakiri wote wahitaji ujumbe wa Allah wafikishiwe haki ambayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyoteremka na kama alivyoiteremsha Allah na kama alivyowekea sheria bali akasema waqad yakun dhalika faradhu ain idha kunta fi makani laysa fihi man yuaddi dhalika siwak na mara nyingine asema inakuwa ni faradhu ain sio kifaya tena faradhu ain ya lazima kwako na faradhu ain usipofanya jambo au usipokiacha jambo inakuwa ni unapata madhambi wewe nakuwa mara nyingine inakuwa ni faradhu ain idha kunta fi makan unapokuwa sehemu laisa fihi hakuna katika sehemu hiyo yule ambaye anaweza kutekeleza na kufanya jambo hilo siwaka isipokuwa wewe wewe ukijiona ukigeuka kulia mashariki magharibi mbele nyuma hakuna wewe ndio unaweza kufanya jambo hilo basi wakati huo kwako inakuwa ni faradhu aini kitizama mazingira na sehemu uliko hakuna ambaye anaweza kabeba jambo hili na kusimamia isipokuwa wewe basi fahamu kwako kipindi hicho inakuwa ni faradhu aini mfano tataja kal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar kama vile kuamrisha mema na kukataza mabaya kitizama hakuna isipokuwa ni wewe basi wakati huo inakuwa kwako ni faradhu aini fa innahu yakunu faradhun ain hakika inakuwa wakati huo kwako ni faradhu aini wa yakunu faradhu kifaya na inakuwa ni faradhu kifaya wakati gani fa idha kana fa idha kunta fi makani laysa fihi man yuqawi ala dhalika al-amru yafdhu amru llahi siwak na vile vile inaweza ikawa ni faradhu kifaya au faradhu aini tulivyotaja tulizungumza faradhu kifaya lakini itakapokuwa ukiwa katika sehemu ambacho ambayo sehemu hiyo hakuna ambaye ana nguvu juu ya jambo hili na kufikisha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala nini ya maneno haya kama alivyozungumza ahalul ilmu kwamba itakapokuwa sehemu huko lakini pamoja na wapo kuna watu wapo lakini hawana uwezo hawana nguvu au hawana hicho ambacho unakuwa nacho wewe basi pale inakuwa ni faradhi kifaa kwako lakini kwa wakati mwingine kulazima kufanya jambo kwa sababu wapo hii faidha kunta asema faradhu kifaya inakuwa ni faradhu kifaya sio sunna muakkad inakuwa ni faradhu kifaya kati gani faidha kunta fi makani laysa fihi may yaqwiya yaqwa e may yaqwa ala hadha al-amru wa yablu amru Allah siwaka na kufikisha amri Allah sipokuwa wewe kwa maana kuna mambo lazima katika sehemu kweli maduati wapo na mashekhe wapo lakini kile walichokuwa nacho hakitoshelezi hakikidhi wewe ulichokuwa nacho kinaweza ikakidhi ni faradhi kifaa kwako lakini yatakikana eh, wewe usimame vizuri zaidi ndio haya ambayo anakusudia hapa shekhe rahimahullahu taala falwajibu alaika akataja ni wajibu juu yako anta antaquma bidhalika wajibu juu yako wewe kusimama juu ya jambo hilo فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك, غيرك فإنه يكون حينئذ في حقك سنة anasema rahimahullahu taala kwamba ni wajibu alaika juu yako anta wewe antaquma bidhalika kusimama juu ya jambo hilo ya dawa amma idha ujida wakiwepo wakipatikana mayaqumu bid'a wa tabligh ambao watasimama katika da'a na kufikisha hiyo da'wa wal amna kuamrisha mema wanana kukataza asiyekuwa wewe akapatikana yupo fa innahu yakunu hinaidhin fi haqqika sunna hakika wakati huo inakuwa kwako wewe katika au haki yako wewe ni sunna فإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى طاعات ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير anasema wakipatikana au akipatikana yule ambaye atosheleza akasimama na kufikisha jambo hilo la kuamrisha na kukataza siyekuwa wewe wakati huo ndio katika haki yako ni sunna itakuwa natakikana na wakati huo fanya haraka juu, ju ya jambo hilo na pupia juu yake katika jambo hilo na msindanie katika jambo la kheri kwa maana kufanya dawa haujazuiliwa moja kwa moja inakuwa ni katika matendo mazuri na upupie na mshindanie katika jambo hilo eh, wasaa inakuwa ni katika vile vile wasadhiqan ila wasadhiqa ila ila taati kushindania katika khairi min aladillatu ala anna da'watu faradhu kifaya katika dalili ambazo zinaonyesha kwamba da'wa ni faradhu kifaya ni hii hapa kauli ya Allah kwamba wa mimma ihtajja به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا ولتكن منكم ummatun yad'una ila alkhairi kwamba nalipatikane kundi ummatu kundi yad'una ila alkhairi likilingania katika khairi hiyo aya ni moja katika aya ambazo zinaonyesha kwamba dawa ni faradhi kifaya kama alivyotaja nilipoanza mwanzo kwa hiyo inshallah tukomea hapa allah kutukutisha tutakuja kuendelea na maelezo ya aya hii walitakun minkum ummatun yad'un lkhair wa ya'muruna kwa hiyo dawa ni faradhu aini wakati mwingine faradhu kifaya ama kuonyesha faradhu kifaya hii